Pa ćemo u našem današnjem druženju nastaviti govoriti o ovoj temi zbog njene važnosti i zbog njene bitnosti za svakog muslimana. Jer svi musibeti koji dolaze i pojavljuju se na davetskom polju ili većina tih musibeta biva zato što se govori Allahu i Tebarake o ta'ala vjeri bez dovoljnog znanja. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ A ko je nepravedniji od onoga koji o Allahu laži iznosi da bi ljude sa pravoga puta skrenuo bez znanja. I došlo je u hadisu koga bileži imam Buhari u svome sahihu od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Minašrati sa' en je qilla ilm o jadhar il džahl. Od preznaka sudnjeg dana jeste da će se umanjiti znanje, da će znanja biti malo, a da će se povećati džehl i da će se povećati neznanje. I kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala Kul innama harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bi ghayri al haqq wa in tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa in taqulu ala allahi ma la ta'lamun Reci O Allahu poslanice Moj gospodar je zabranio nemoral javni i tajni i griješenje i nasilje bespravedno i da Allahu druga pripišete da mu širk učinite i da Allahu govorite ono što ne znate kaže šehol Islam Ibn Taymiyyen Ibn Al-Qayyim uprostite u svome dijelu Al-Amun Waqi'in nakon što je citirao ovaj ajet kaže ovdje, ovdje su spomenuta četiri grijeha nemoral i griješenje i nasilje i širk. I spomenuto je nakon toga govor o Allahu bez znanja. Kaže pa je učinio govor o Allahu bez znanja većim grijehom od širka. Tako je došao poredak. Spomenuti se grijesi manji pa je došao do širka, pa nakon toga posle širka spominje govor o Allahu wa ente kulu ala Allahi ma la ta'alemun i da govorite o Allahu ono što ne znate, pa je učinio Tebarek je o teala govor o Allahu azza wa žele bez znanja većim od širka kako tvrdi šehol islam ibnul Kajim rahimahullahu teala. To je, braćo, jedna samo od opasnosti govora bez znanja. Kao što su činili pagani. Govorili su, uh, kaže uzvišeni Allah tabarak tela, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَعَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا kul inna Allahe la je'mur bil fahša, e tekunune ala Allahi ma la ta'alamun, i kada urade kako nemoralno djelo, kažu mi smo zatekli naše očeve na ovome da su to radili i Allah nam je naredio da to radimo. Reci, Allah ne naređuje da se a, nemoral čini, zar govorite o Allahu ono što ne znate, zar govorite bez znanja. Pa je govor, draga moja braćo i sestre, o Allahu te barak tala bez znanja, jedan od najvećih grijeha. I zato govorimo i ponovo kažemo, kada bi danas na davetskom polju ušutali oni koji ne znaju ili manje pričali, nestala bi mnoga razilaženja i mnoge bi nesuglasice nestale i mnoge bi se sumnje raščistile njihovim, njihovom šutnjom. Jer o Allahovoj vjeri se ne može govoriti osim sa, osim sa znanjem. I jedan od musibeta kojim smo mi danas iskušani jeste to što nema puno uleme u odnosu na umet. I na što nas upozorio poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga je bliži imam Buharija i muslim od Abdullah ibn Amra ibn Lasa da je rekao Allah neće uzeti znanje iz, od ljudi sa zemlje, neće dići znanje iz prsa uzimaju to znanje. Pa da čovjek ne će bude alim, a u to bude džahil. Nije tako, nego će to učiniti uzimajući ulemu. Jednog po jednog. Jednog po jednog. Pa će onda, kaže, ostati nezdalice, pa će ljudi pitati, pa će ljude u zabludu odvoditi nakon što su sami u zabludu otišli. Pa nam ukazuje, znači, ovo, ova činjenica, ovaj hadis i drugi tekstovi, kolika je opasnost kada u jednom podneblju, u jednom društvu nestane uleme. leme. Tada se onda ljude odvojio od njihove matice i onda nakon toga možeš, one su žive lešine, možeš od nje raditi šta želiš i šta hoćeš. Kaže Ibn Hazm, Ebu Muhammed Ibn Hazm el e, Zahiri, poznati pravnik uh, Zahirijske pravne škole, jedan od utemeljivača ovoga mezheba, kaže, nema opasnije stvari poznanje i gore po uremu od ljudi koji se, kaže, pripisuju znanju, a nisu od znanja pa govore po svome neznanju i misle da popravljaju stanje ljudi, a u stvari kaže te sad po zemlji i nereciju. I kaže Ibn Uđeuzi, poznati hambelijski učenjak, ako je obaveza vladaru da odredi kontrolore nad ljekarima, onima koji liječe ljude, općenito, kakva je, kaže onda, obaveza njega u pogledu onih koji govore po Kur'anu i koji govore po sunnetu i koji ljudima izdaju fetve kada je u pitanju njihova vjera. Jer je tijelo manje bitno nego šta? Nego vjera. Pa onda ta kontrola mora biti žešća i jača. Ko to priča o vjeri? Jer danas braće svako može pričati o vjeri. I tesari, i zidari, i stolari, i molari, svako može pričati o vjeri. I nikoga neće zaustaviti kazati, stani, ne može tako se naša mnoga braća u početku pričala o pantolama i obradi, pa i niko reka, nije rekao stani, po čemu pričaš? Je li po znanju ili po neznanju? Pa su počeli pričati o namazu. Pa niko nije rekao stani, kako pričaš? Pa su počeli pričati o ljudima, pa im niko nije rekao stani, pa su počeli tektiriti ljude, pa im niko nije rekao stani, pa je nakon toga došao da tektire i daje, pa im je danas niko rekao te živi bili. Kako govorite? Po znanju ili po svojim prohtjevima? Pa pogledajte kuda znanje čovjeka odvede i kako ide šetan sa njim stopu po stopu po stopu. Nakon što je spomenuo ove riječi Ibn Dželzija, imam Ibn Qajim, rahimahullahu ta'ala, kaže, A kojim dozvoli od vladara, kojim dozvoli da, da govore o vjeri, a oni nisu stručni za vjeru, on je griješan. On je griješan. Ispomnio imam je novi u svome djelu Međmua od Al-Hatiba al-Bagdadija da je rekao Dužan je imam da pregleda stanja svojih muftija u državi. Ko je taj ko izdaje petve? Ko je taj ko govori? Pa kaže ko je za toga posla adekvatan, neka mu odobri i neka ga podrži, a kaže ko nije neka mu zabrani, pa ako bude pričao kaže nek mu ne ga kazni, neka ga debelo kazni zbog toga što priča, a ne zna. Kaže šehol islam Ibnu Tejmije, kako od njega prenosi učenik Ibnu Kajim, ako kaže kuhari i pekari imaju kontrolu, kako da nemaju oni koji govore o Allahove i Đelešanu vjeri i koji zaju petve? Oni moraju imati veće kontrole. Pa neka danas pekar otvori pekaru i neka radi ljudima hljeb neka pravi. Bez dozvole i bez pravila koja su postavili ne pozivi, i ne poziva se na uzuze koje su oni postavili. Šta će biti sa njim? Bićeš ne bude čovjek da bude negdje hirurg pa da izvrši operaciju bez, bez kvalifikacije. Hljeb obični ne možeš napraviti ako nisi kvalifikovan za to. Kako možeš govoriti o onome što je najbitnije za čovjeka, a to je, a to je njegova vjera. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim od Abu Hurajre, "I da bujate emanet u fentaperi sa, kada se pronevjeri emanet, onda očekuj sudnji dan." Pa su pitali: "Kejfe yadatuha ya Rasulullah?" A kako to biva pronevjera emaneta? Pa je kazao, "Ida usnida al-amru ila ghairi ahlihi fentaperi sa." kada se povjere stvari ljudima koji nisu dostojni, očekivajte, šta? Sudnji dan. Kada ljudi uzmu stvari, bilo koje pri, bilo šta si prihatio, nisi slučan za to, to je jedan od preznaka sudnjega dana. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bliži Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre: "Men afta bi ghairi ilm kjane ismuhu ala men eftahu. Ko dadne fetvu bez znanja, bit će grijeh na onome koji je izdao fetvu. Ha. Ko dadne fetvu bez znanja, bit će grijeh na onome koji je izdao fetvu. S tim što neće uvijek onoga koji je tražio fetvu osloboditi grijeha. Naroči to ako zna da osoba koja mu je dala fetvu da nije adekvatna i nije stručna za to. Stoga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao u hadisu koga bilože sabirači sunena imam hakim i imam vokije u svome dijelu Ahbarul Kuba tri vrste su kadija i ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca tri vrste su kadija jedan je u džennetu dvojica su u džahnemu u džennetu je onaj koji zna ilm, ima znanje i sudi među ljudima po tome znanju on je u džennetu a ova druga dvojica su u džahnemu Prvi je koji ne zna i sudi po džehlu među ljudima, a drugi je koji zna kao i prvi, samo ne sudi po tome znanju, nego sudi nepravedno. Pa su ova dvojica u džehennemu, a samo je prvi u džehennetu. Pa, draga moja braća, dakle, znanje će koristiti čovjeku ako ga zna prvo i ako ga praktikuje. Neće mu koristiti ako ga zna, a radi suprotno tome znanju. Kada je El Qasim ibn Muhammed poznati fakih Medine, pitan u jednom pitanju, rekao je ne znam, pa je ovaj što ga je pitao, počeo ga pritis, pritiskivati, kaže odgovori mi, pa mu kaže ne znam Allahov robe, razumiješ li me, ne znam, nemoj kaže gledati u moju dugu bradu i to što se puno vidi okupilo oko mene, nemoj kaže gledati u to, ja ne znam to pitanje i tako mi Allah draže mi jedan jezik odrežeš nego da pričam onome što ne znam. El Qasim ibn Muhammed. Imam Fatih, jedan od Fatiha Medine. Imam Malik kada je kada bi bio pitan, ka, uvijek mi govorio, kaže, nikada nisam upitan pitanje, a da nisam ispred sebe stavio džennet i džehennem. Kao da gledam i u jednu i drugu, i gledam gdje ću završiti nakon toga. Pa kad ga je jedan čovjek je mnoga dana upitao pitanje, Kaže, ne znam. Kaže, kako ne znaš, to je lagahno pitanje, jednostavno, kako ne znaš? Kaže, nemoj govoriti da je jednostavno. U šarijatu, kaže, nema ništa jednostavno. Zar nisi, kaže, čuo riječi Allaha, te barake od Allah, inna se nulqi alejke qavlan istakila, i mi ćemo tebi težak govor objaviti. Težak i ozbiljan govor i sve je takva vjera. Nema, kaže, ništa jednostavno. Imam neovi kada je pitano pitanju, braće, spajanja nije ta. Kaže, razmišljao sam o ome pitanju 20 i nešto godina da li se mogu dva nijeta spojiti. Ja sada ubijeđen sam. 90% vas kada je neko pitao na ulici spajanje nije ta podelski suneta, sunenu vodu, tehijetu mesčida, može li se to spojiti? Vjerujem da su 90% odgovorili to pitanje. Imam nevo i kaže, 20 i nešto godina sam razmišljao o ome pitanju, a imam nevo i vraću u 40 i nekoj godini. Znači više od pola svoga života. I rekao sam, ar, arđu el labes inšala da neće biti smetnje. Inšala da neće biti smetnje. Nakon 20 godina razmišljanja, običnog fiskog pitanja, na koje bi mi sad u ovom momentu dali odgovor. Inna sanulqi alejke qawlan thaqila i mi ćemo tebi dati i objaviti težak težak govor. Kaže imam Sufjun, to je jedan poznati malikijski pravnik koji je umro 240. iđeske godine. Kaže, Ja sam tako mi Allaha kaže naučio ove knjige što su ispred mene. Znam ih kao fatihu. Znači sve knjige što je ispred njega fikha i stvari koje su napisane, naučio sam i kaže kao, kao umul Kur'an, kao fatihu. I kaže tako mi Allaha neće me Allah na sudnjem danu pitati ni za jedno pitanje, da mu neće, a da ću mu reći pričao sam po svome mišljenju. Kada za svako pitanje koje sam odgovorio, imam dokaz odakle sam rekao i kako sam rekao, kako sam, kako sam to prenio. I kaže, najnesretniji je čovjek koji proda svoj ahiret za svoj dunjaluk. Ha, koji proda svoj šta? Ahiret za dunjaluk. Ali kaže, ima jedan koji je nesretniji od toga. Jedan ima koji je nesretniji od njega. A to je čovjek koji proda svoj ahiret za tuđi dunjaluk. Pa ti kaže dođe čovjek i pita, ja sam rekao tako i tako svojoj ženi, tako i tako, pa ona moja žena ili moja žena, jesam je pustio ili nisam pustio, pa ti mu kažeš, jeste tvoja žena. Pa on se vrati svojoj ženi pa se raslađuje sa svojom ženom i živi dalje sa njom i sa svojom djecom, a ti prodao svoj ahiret za njegov šta? Za njegov dunjalog. To je najnesretniji čovjek što može biti, može biti na zemlji. Stoga, Draga moja braćo, vidimo danas da veliki broj ljudi žuri sa fetvama i sa pričom o vjeri. Taman se radi o najpreciznijim pitanjima u šarijatu, bez razmišljanja. Bitno je da se dadne odgovor. Kao da će te neko kazniti ako ne odgovoriš na određenu stvar. A čovjek koji odgovori bez znanja, braćo, on je onaj koji je slagao namjeru na poslanika, sallallahu alaihi sallam. Nikakve razlike nema između čovjeka koji govori bez znanja i čovjeka koji namjerno laže. Jer onaj koji govori bez znanja, on će od hiljadu pitanja jedno pogoditi kako treba. I nemaš pravo da pitanja, jer u vjeri nema nagađanja. Hajde da glasamo, da vidimo da nadglasavamo što je jače. Nema toga u vjeri. Nego znači mora biti govor, mora biti govor po, po znanju. Jer u protivnom čovjek se smatra većom lažovom. A Allah, te barake o teala, će sačuvati čovjeka možda ako laže u dunjalučkim stvarima. Ali ako slaže u vjeri, na ovakav način, uzvišen je Allah će ga otkriti pred ljudima. I koliko je samo lažova prošla kod istoriju? Spomni Ali El-Qari, Mula Ali El-Qari, u svome dijelu El-Sara Al-Marfua, kaže došao je Imam Ahmed i Jahja ibn Ma'im, došli su jednu džamiju i sjedi tu čovjek, jedan koji priča hadis, govori. Kaže, pričao mi je Jahja ibn Ma'in i Ahmed ibn Hanbel, od Abdel Razaka i Sanaanija, od Mamara, od Katade, od Enesa, da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko kaže la ilaha illa Allah, čisto iz srca, Allah će kaže o svake riječi njegove stvoriti pticu, čije su perja od zlata, od rubina i, i nastaje nakon toga govoriti hadis na 20 stranica, nikad kraja. Jahja ibn Ahmed, Jahja ibn Ma'in i Ahmed ibn Hanbel se zgledaju, gledaju jedan od drugog. Kaže, jesmo to ti pričao? Kaže, nisam tako. Jesi ti? Kaže, nisam ni ja. Pa su ga odvojili nakon toga iz halke. Kaže, dođi vamo, kaže. Ja sam, kaže, Ahmed ibn Hanbel, a ovo je Jahja ibn Ma'in. Ko ti je pričao to, Hadis, što govoriš? Kaže, ja sam čuo da ste dva dvojica glupi. A kaže, tek se sad uvijel da ste vi glupi. Kaže, vi mislite da ste jedini Ahmed ibn Hanbel i Jahe ibn Ma'in na Dunjalku. Kaže, meni je pričala 17 ljudi koji se zove Ahmed ibn Hanbel i Jahe ibn Ma'in, ja ovdje uzmu hadis. Nije dobro prvi put što je slagao. Pa je ja, Ahmed, Jahe ibn Ma'in stavio ruku svoju na, na usta, smije se i vuče i mama Ahmeda, bjež, bjež, kaže, pusti ga. Vidi se koliko je sati. Kao što je došao čovjek kod došao jedan od tih koji pričaju hadise i sedi kaže pričao mi je Ameš od toga od toga od poslanika sa osrame da je rekao tako i tako a Ameš Sulejman Suleman bin Mehran Ameš stoji tu i gleda u njega i zna da mu to nije pričao pa je došao sjeo u sve te halke i digao svoju ruku i počeo či, uh, blijeti dlake ispod pazuha pa mu kaže ovaj što priča kaže šejh boj se Allaha kaže, kako te nije sramota mi, kaže, poučavamo se znanju i haku i ti sjeo, kaže, usred halke, kaže, činiš to što činiš. Kako te, gdje ti je edebi kultura? Kaže, ovo što ja činim, ovo je bolje nego što ti činiš. Kaže, ja ovo što činim, ovo je sunnet, a ti, kaže, lažeš. A ti se ulaži. Kaže, pa je moj postupak bolji od tvoga, od tvoga postupka. Pa je tako uzvišen Allah te barak je otela, otkriva lažove. I svako kod govori o Allahovoj vjeri bez znanja, on se smatra lažovom. Tama mislio da nije jer ti si u protivnom bio zadužen da šutiš i da, i da ne pričaš. Bileži imam ed i Tabarani ili Hatib u svome djelu Fakihu ili Ali od Ibn Esauda radi Allahu anhu da je rekao nema kaže ni jedne godine da ona koja je poslije nije nije gora od nje ne kažem kaže da u jednoj godini ima više kiše nego u drugoj ili da je vladar u jednoj godini bolji od drugog nego kaže svake godine se uzima u ulema i kada njih nestane, onda će doći, kaže, ljudi koji će govoriti po svome znanju, pa će tako uništiti, pa će tako uništiti islam. I bili živan tabarani i Ibn Abi Asim u svome ljene sunne, sa lancem za koga kaže Ibn Hajar i šeh Albani da je dobar, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ja, ejuhan nas, ta'allamu, innama na'ilmu bi ta'allum, الفقه بتفقه O ljudi kaže poučite se znanju. Poučavanje znanju biva poučavanjem. A fik biva učenjem fikha. I ko misli da može dobiti znanje, osim toga da sjedne i podere stolicu sjedeći, neka zaboravi. Nema toga znanja. Vrijeme poslanstva je završeno. Ne dolazi znanje bez učenja i čitanja. Nego danas je znanje znači učenjem i čitanjem i izučavanjem. Pa kaže ovdje innama na ilmu bitallum. Ovdje innama u arapskom je čestite za ograničavanje. Innama. Innama jae Muhammed. Došao je samo Muhammed i niko drugi. Ograničio na njega. Tako je ovdje. Ilm je samo čitanjem i izučavanjem i nema drugog puta da se dođe, da se dođe do znanja. Tako ono što govore neki koji su skrenuli s pravog puta, pa kažu vi uzimate znanje živi od živi, a, mrtvi od mrtvog, mi mrtvi od mrtvoga, a mi kaže uzimamo živi od živog direktno, haddeteni kalbi ar rabbi, kaže pričalo mi je moje srce od moga gospodara. Kada Ibn Hađar spomenuo ove riječi, kaže وَهُوَ كُفْرٌ بِتِفَاقِ اهل šaraja. Kaže, to je nevjerstvo po konsensusu, kaže, svih vjera. I židovi, i kršćani, i ovi, i oni svi kažu da to da može tako, da je to nevjerstvo da čovjek tako priča, jer to dolazi isključivo poslanicima na takav način. Stoga je, draga moja braćo, imam Eseuri, govorio kako bilježi imam Ebu Nuaim u svome djelu Hilije, kaže, znanje ima nekoliko etapa i prvi, kaže, prvi korak u znanje je slušanje. Drugi korak u znanje je pamćenje ili pisanje, kako hoćete. Treći korak u znanju je razumijevanje. I četvrti te korak u znanju je prenošenje. Pa pogledajte kako se napravi greška kada se prenosi znanje prije ova tri stepena. Prije slušanja i čitanja i izučavanja i pisanja i pamćenja i razumijevanja i tek onda nakon toga donosi, dolazi šta? Dolazi, dolazi prenošenje, prenošenje znanja. Učinjaci ummeta, draga moja braćo, su ti koji su uložili svoj život u sticanju znanja. I vjerujem da nekima od njih, možda je krivo ubiđenje, ali takvo je sada za sad, da mjesto krvi teče znanje po venama. I kada pogledate u njih i u njih odgovor, ne možete ništa drugo zaključiti. Ebu Hatim Arrazi, jedne pilke čuo hadis koga prenosi al Ameš od Ebu Sufjana o Talhe ibn Nafija od Džabira. Da je poslanik nam rekao tako i tako. Kada je čuo hadis, kaže Ebu Hatimar Razi, kaže ovaj hadis, meni kaže, miriše na hadis Amra ibn Husayna. Amr ibn Husayn je kod hadijskih stručnjaka nepovjerniji. Neki kažu da je potpuno slab, a ima manjinski dio vreme koji kažu da je lažo. Kaže, omen ne liči na hadis nikako je lameša, kaže, omen liči na hadis Amra ibn Husayna. Pa je ošao u drugu jednu, drugi kraj zemlje, pa je čuo taj hadis, prenosi ga El od Amra ibn Husayna, od Ebu Sufjana, od Talhe ibn Nafija, od Džabira, od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pogledajte ovoga Alima, braćo. On ne zna, on je čuo lanac. I on ima osjećaj da je jedan ravija izbačen. I to koji je ravija pogodio od 500.000 ravija pogodio ravija od 500.000 radija koje mi imamo u šarijetu, on je pogodio u pravog radiju, kada ono liči na njegove hadise. Što mislite koliko je taj čovjek godina poveo života učeći da se lanci prenosiraca i hadisi i predaje i verzije hadisa pomiješala sa njegovom krvlju i njegovim mesom i kao da je on postao samo ovaj, a, jedna količina pokretnog zanja koji se kreće po zemlji ovo ne mogu braće nego ljudi koji su probjeli i koji su svoja stopala čvrsto stali, nije im plisko pod nogama. Nije čovjek koji je godinu, dvije, tri uči i dođe i nakon toga, on je muftija umeta i priča kako hoće i kako želi. Nego teba čovjek da provede godina i godina i uloži snage i truda i volje da nauči Allahovu vjeru, pa da onda da govori i opet da kaže kao što nam govorila, Allah najbolje zna. Ovo je moje mišljenje, a Allah najbolje zna šta je, šta je istina. Stoga, draga moja braća, ne treba čovjek da žuri sa fetvama, jer će biti pitan. Hasan al-Basriju, kada je rečeno, ima jedan čovjek koji će izići iz džahenema nakon hiljadu godina. Hiljadu godina će gorići pa će izići. Kaže, Allahu dragi, kamo sve će da ja budem taj čovjek? Allahu, da ja budem taj čovjek, Hasan al-Basri, koji je uzimao znanje od 70 ashaba i poznat da treba govoriti o njemu, kaže, gospodar moj, da ja budem taj čovjek koji će spast vatre nakon hiljadu godina što će govoriti u, u džehennem. Spomnije imame Darimi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca u svome sunenu, kako kaže Ibnu Hadžer Skani u svome djelu Fetul Bari, od Busra i Birlaha, da je rekao putovali smo, kaže, preko zemaljske kugle, preko zemalja i zemalja prevaliva, prevaljivali gore i planine da bismo uzeli samo jedan hadis čuješ da ima negdje jedan hadis i trebaš otići prevaliti hiljade kilometara na devi da samo uzmeš jedan hadis i da se ratiš. I možda kad uzmeš taj hadis možda bude daji, možda bude slab. A kaže Ebul Alije, kako spominje Ibn Hađar u svome dijelu Petul Bari, kaže slušali smo hadise od, da, da su ashabi govorili od poslanika sa osaname, pa ih nismo prihvatali dok ne odjemo i ne povjerimo. Znači čuje ovaj tabin od drugog tabina od, od ashaba. Pa neće da prihvati tu tabina koji je kod njega, nego kaže hoće da ga direktno čuje. Hoće direktno da ga čuje. I da ga je prihvatio ne smeta, jer hadis recimo a, da, da je kul huvallahu ahad, da predstavlja trećinu Kur'ana po nagradu, jeli? Prenesli sedam tabina jedan od drugog. Pa tek onda tabi tabina, jeli, unazad vamo prema ashabu sedam tabina, nema smetje da prenose jedno drugi, ali toliko su htjeli da provjere vijesti, nego kaže idemo i otputujemo nakon toga u Šam, ili u Egipat, ili u Kufu, ili u Hidžaz, ili u Basru, nije bitno ili u Jemen, nije bitno kuda da čuju samo taj hadis direktno od ashaba koji ga, koji ga prenosi. I <clears throat> da čujete, draga moja braća, mi smo možda nekada spominjali priče njihovih putovanja, kako su putovali, kako su stitali znanja i kako su na tome putu ulagali vrijedno i drago da bi nama ovaj emanet pre, premijeli. Kojim se danas, nažalost, a mnogi muslimani poigravaju. Ja ću vam spomenuti, mimo onih primjera koje sam spominio prije toga, dva primjera u Leme kako su stitali znanje i šta ih je snalazilo na tome putu. Prvo, Ebu Hakim Ar-Razi, Zaista ovaj imam umeta, teško je pričati o hadisu da se on ne spominje. Ebu Hatim, Ebu Zura Razi, Ibu Kaptan, Jahe Ibu Ma'in, Imam Ahmed, El Bukhari i drugi. Neminovno je spomenuti kada se govori o hadisu i o hadiskoj, i o hadiskoj nauci. Kaže, izišao sam ja, Ebu Zuhair, El Merveruzi i još kaže jedan šejh iz Neisabura. I krenuli smo, kaže, da stičemo znanje. Pa smo, kaže, uzjehali lađu, ukrtali se na lađu jednu malu, i krenuli. Kaže, pa su počeli morski valovi. Pa su se, kaže, ja, kaže, kada sam ušao u lađu, prvo večer sam se, kaže, odžunupio. A ne znam, kaže, plivati. Pa su me, kaže, zavezali za kanap, pa su me spustali u more, malo pomalo, kaže, dok nisam, kaže, tako se ugusulio, pa su me izvukli. Da, mo, da mogu namaz obaviti nakon toga. Kaže, pa se je počela, pa se je počelo more igrati sa nama, valovi, kaže, pa se igrala sa, nama, igrala sa nama tri mjeseca. Na moru, tri mjeseca se igraju, ti ne znaš ništa ne vidiš, i ne znaš kuda ideš, i nemaš orientacije, i nemaš kompasa, i nemaš pomoći, osim da okreneš i da moliš Allaha da te spasi da saču. Kaže, pa nas je izbacilo na nekakvo ostrovo. I gdje te izbaci, ne znaš gdje si došao, dok ne upitaš gdje sam došao. Kaže, pa smo išli prvi dan na ono što nam je još malo hrane ostalo. Pa smo pojeli to prvi dan. Pa smo drugi dan išli pili vodu samo. I išao se opet pustinja ispred tebe. Hiljade kilometara sve pustinja. Nema niku. Ne znaš kuda ideš. Pa smo drugi dan, kaže, pješačili na vodi. Pijući vodu što je ostala. Pa smo, kaže, treći, četvrti, peti dan išli. Ništa nema. Pa je, kaže, pao šej al mrgoruzi. Pa smo ga ostavili. Ne možeš mu ništa pomoći. Ni hrane, ni pića. Ne možeš mu pomoći. Pa smo rastavili. Kaže, pa sam pao ja. Pa me ostavio ovaj šeh Nesaburi, kaže pa je otišao i slučajno kaže prešao na drugu stranu i vidio lađu i mahao sa svojom odjećom, kaže pa su prišli pa mu dali hrane i vode, pa je prišao pa nas napojio i nahranio, kaže pa smo ustali i nastavio pred dalje ići. Kaže pa smo opet oženili. Pa sam kaže nakon toga uzeo, našao veliku jednu kovnjaču i razbio ona njen oklop i kaže je kupio jednu bijelu tekućinu, ona bijela tekućina što se slijeva ispod, ispod tog oklopa i kaže to sam pio da bi mogao dalje ići. I tako dalje nastavlja svoju priču u sticanju znanja. Kako je sebe prodavao karavani da ode sticati znanje. Treba ići u jedno mjesto, ne može ići pješke, kaže karavani, uzmite me, kaže da vam perem posuđe i da, da vam služim deve, samo da me odvedete do toga mjesta da ja slušam predavanje. Drugi primjer, primjer Muhameda ibn Abdul Baqija, kada je došao u Meku da stiče izdanje. Pa je nestalo obskrbe, nestane hrane na brzinu. Braći, oni kad zgovali o hrani, oni zgovali hrane dan, dva. Imam hrane za dan ili za dva ili za tri najviše. Pa je došao u Meku. Nakon određenog vremena nestalo obskrbe. Kada pa sam išao hodati po mekanskim ulicama, ne bilo me ko nahranio. Niko kaže ništa, niko me ne zove. Pa sam, kaže, našao jednu kesu. U njoj vidim, kaže, svilu i vidim, kaže, rubin kakvog nikada moje oči u životu vidjela nisu. Kaže, pa sam uzeo tu kesu i vratio se u stan. Kaže, kada nakon toga čujem glas, viče čovjek, ko je našao kesu sa svilom i rubinom, neka se javi, kaže, dobit će 500 dinara. 5000 dirhema. Pa sam rekao, Allahu dragi, kaže, evo spasa. Kaže, pa sam izišao napolje, kaže, i kaže vidio sam čovjeka slijep slijepac izgubio to kaže pa sam mu to vratio nisam ti ništa uzeti pa je obavio šta je imao obavljati u neki jer ponekad čovjek braćo uzeo bi neku stvar koja mu možda ne pripada i raduje se ali kad vidi I kada treba to da učini, onda ga spriječi njegova takva i njegova bogobojaznost da učini ono što je uzvišenje Allah te barak tada zabranio. Kaže, pa sam nakon toga odlučio da iziđem iz Mekke, Pa sam krenuo, kaže, ja i moji prijatelji, kaže, na, na lađu, na more. Pa se je more uzburkalo i, i valovi su kompletno ra, lađu rasturili, razvalili je. Samo sam ja, kaže, ostao okačen za jednu dasku. Daska, sva lađa se razvala i on na jednoj daski nasled mora. Kaže, pa sam 13 dana ostao tako na moru. 13 dana bez ičeva, bez hrane, bez, Ako može pit morsku vodu, to mu je. Kaže, pa me je izbacio, pa su me valovi izbacili na jedno ostrovo. Kaže, pa sam došao na to ostrovo. On je ostao, znači, u Mekke nakon toga, određeni period dok nije završio što se tiče znanja. Pa sam došao kaj na to ostrovo i ušao u jednu džamiju gdje sjede ljudi. Pa sam, kaže, slučajno im imamio. Pa su vidjeli da lijepo učim. Da... Kaže, pa sam rekao, haj bud nam imam, plaćemo ti platiti dati. Kaže, pa sam pristao. Pa su vidjeli da znam i čitati i spisati, pa su kazali, kaže, haj pouče od našu djecu pismu, kaže, još više ćemo ti platiti. Kaže, pa sam pristao i na to. Kaže, pa nakon izvisnog vremena su mi kazali, kaže, kod nas ima jedna djevojka, jetim. Što, kaže, ne da te doženimo, da ostaneš kod nas ovdje. Pa kaže, hoće, kad je već tako, hoće. Pa su mu dodali tu djevojku, jetimku, da je oženi. Kada je došla ta djevojka, na njenom vratu, onaj rubin iz Mekke. I on stao i gledao rubin. I ne miši od rubina. I ona pođe plakati. Pa kaže, što plačeš? Pa kaže, on gleda samo rubin, ne gleda u mene. Ja njega ne zanima, nego rubin zanima njega. Kaže, kaže, kažu, čovječe, gledaju mladu. Kaže, ima jedna priča koju ja moram ispričati vezana za taj rubin. Kaže, desilo se tako i tako i tako. Kad je to ispričao, počeo ljudi tekbirati. Pa što ne kaže, što tekbirate? Kaže, njen babo se je vratio iz tog momenta vamo i rekao, gospodar moj, pošali, kaže čovjeka koji je našao, kaže ovaj Rubin, kaže da udam svoju čerku za njega. Pa je nakon toga uzvišen je Allah Tebara Kevotala obskrbio ga sa dva sina od te žene. Pa je umrla ona. Pa je nasledio, Rubin je nasledio on i ta dva sina. Pa, pa su preselila ovo dva sina, pa je Rubin ostavio. Pogledajte, braće, kako, šta takva uradio čovjeka. Pa je Rubin ostao njemu. Kaže, i mu Ređep, da je taj Rubin vredio 100.000 dinara. Milion dirhema. Pa mu je nakon toga ostao taj, taj Rubin. I tako je, draga moja braća, ulema. Gdje god da pogleda, danas sve vremena ulema. Šeh Albanije, obolio od raka. I kod ljudi ima poznata medicina, kod općeg svijeta, 40 dana koje izdrži da ne jede i da ne pije, da će se izdrži što toga. Pa je 40 dana bio, nije jeo i nije pio. Ljudi su mu morali nogu, dizati mu nogu na ono stopalo koje je stavljeno za, na kolicima, nije mogao dignuti nogu od muke. A svaki dan je provodio, provodio u biblioteci, pisajući hadise, ocjenjujući hadise i bavići se danima. Do zadnjeg momenta života, u, u post, kada je bio u krevetu, u bolnici, tražio da ga prebace u biblioteku da radi. Iz kreveta da radi. Jednostavno čovjek se ne može odvojiti od znanja. I tako je braće bila u Lemak koja je bila kako u, u prošlo vrijeme, tako i u sadašnje vrijeme. Nećete naći Alima, a da nije, a da nije postupao i da nije ovako radio. Šeh Albani je znao taj šeh Albani za koga danas kažu da je i murđija i keafir, nema šta nije od dva. On je odlazi ujutro, otvori sebi radnju sahat vremena. Oprva sahat, on je bio sahadžija. I prvi mušterija je dođe, dok oprvi sahat, uzme dinar, nama zatvori radnju, onda biblioteku radi. I sutradan opet ujutro, otvori za dinar i dok neko da mu dinar zatvori, da ima samo za taj dan za hleb i nakon toga nastavi raditi. I tako ćete danas naći našu Lenu Leviću, koja je sam svoj život braća utrošila u, u šta? U znanje. I zato da znate i da ste ubijeđeni, kada vam govorimo slijedite u Lenu, i ne smijete se odvojiti od Leme. Vi se ne smijete odvojiti od Aija. Šta god da ljudi pričali o njima i neistine na njih iznosili. A daje se ne smije odvojiti od uleme. A ta se u nama ne smije odvojiti od imana umeta. A imana umeta se nisu odvajali od suneta poslanika sa ostalima. Pa je to tako sa generacije na generaciju jedna veza, jedna, jedna nit koja nas čuva i veže nas sa sunetom poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mi ne kažemo, draga moja braćo i cenjene sestre, da o vjeri može govoriti samo onaj koji radi ovako. Ne, onda niko od nas ne mogu prišto vjeriti, to bi sumnje ikakve. Ali ipak čovjek mora imati nekakvu pozadinu. Ne može on biti, biti ono što su oni bili. Ko može biti koji ima Asakir, koji imao 1200 svojih šehova. 1200 imao profesora koji je sticao za njim. I imao 80 i nešto žena koje su ga poučavale za njim. Kako se spominje o dijelu Muadžemu Amideba, da je napisao on posebno, to tom tomu se spominje, da on ima posebnu risalu ili studiju gdje je pokupio imena tih žena i o njihovoj biografiji pisao. Ne možemo sigurno biti kao oni, ali čovjek da bi pričao o znanju i da bi pričao o šerijatu, mora znači mora imati ovaj a, a, znanje s jedne strane i mora braćo imati edeb i etiku s druge strane, ono što smo spomenuli u prvom predavanju. Da čovjek ima etiku i da ima znanje i kada govori o ulemi, da govori na najljepši način, ako ukazuje na njihove greške, da ukaže na najljepši način, bez vrijeđanja, bez E, potvaranja, bez omalovažavanja i sl. tome. I sigurno da će na takav način onda uzvišeni Allah te barak da ti znanje, a odati bereketa u a, e, njegovom znanju i da će drugima da se koriste od toga znanja. U svakom slučaju, tema, braćo, o kojoj pričamo je velika i široka, o njoj se može puno pričati a može se, a, može se puno govoriti, jer, jer e, i govorili smo o njoj u stvari u mnogim našim predavanjima, no međutim moramo se s vremena na vreme posjetiti na našu ulemu, tako da čovjek ponekad ne pomisli da je nešto naučio i da je puno stekao kada vidi ove imame, kako su učili, kako kažu, kada sam naučio te knjige, sve što imate, imam ne uvijek govorio, nije govorio, kaže kada sam pročitao tu knjigu, nego kaže kada sam je naučio na pamet. Kada sam je naučio, Ibn Hajar Raskalani kaže sve mogu razumjeti kod Ibn Taymiye, ali ne mogu, ne mogu razumjeti kako može citirati citat iz neke knjige tamo koji je pročitao prije 15 godina citat pola stranice citira u harf kao ajet kada citira harf jedan ne pogriješi tamo iz neke knjige pročitao nešto i to prenosi kao da je skenirao i prenosi sa skenerom namo znači ništa ovaj ne propusta od toga pa je to znači bila ulema koja je uložila svoj, svoj trud i problem naše daje braćo jeste džahel ništa drugo Ono s čime se susrećemo jeste, jeste džahl. Ljudi ne znaju. Opći svijet ne zna. Čovjek mi je pričao, izišao sam, kaže u davu, da pozivam ljude u pustinju. Pa sam dostao do, do tog jednog glavnog poglavara, su došli pričali, vjeru. ljudi se inače tebli u dava, poznat džemat, jeli, koji nastoji da radi za lahu vjeru, no međutim, pomankava im znanja. Pa su sjeli pričali mu sve do pa je tamo naredio tamo nekome da zapolje ovaj janje da je zapolje da napravi jelo sobet i tako dalje pa je donio pred njim prije i kindije donijeli hranu kaže jedite kaže vi ste moji gosti kaže da vas Allah nagradi što se došli tako da nas pa kažu Ramazan je mi ne možemo jesti kaže vi moji gosti morate kaže jesti pa kaže nismo došli mi, mi postimo mi smo postavači izišli kaže daj pušku pa je donio pušku pa je repetirao pušku pred njima svima, kaže, jesti, kaže, ovaj za vas strana, jer kod nje najveći, ovaj, uh, najveća uvreda je za njih, da, ima, da mu odbiješ hranu koju ti je ponudio. Ljudi osnovne stvari, osnovne propise ne znaju. Stoga je, braćo, dužnost u lemi i dajama i obično je braći koji su nešto naučili da pozivaju ljude, da im govore, da im objašnjavaju, I nisu ljudi osnovi protiv, osnovni, osnovi, znači nisu protiv vjere, no međutim treba naći, braćo, treba se naći mehko i blago srce da ljudima govore, pa da to bude sa srca na srce, a ne da bude sa jezika, pa pravo u čelo kao, kao onaj, onaj ekser desetka kada mu zaglaviš u čelo, nego treba čovjeku lijepim riječima kazati, objasniti, pojasniti i da vidite da ljudi mnogi prihvataju, a onaj ko ne prihvati, pa nije prihvatio hajr koji imaju nuđen. Neće imati opravdanje na sudnjem danu pred Allahom te barake od ama baš, ama baš nikakvog. Ja molim Allaha za ođel da nas uputi na pravi put i da popravi stanje muslimana, da ujedini njihova srca i njihov sap i da popravi naš odnos prema onima koji, koji, prema kojima duž, smo dužni da se obhodimo na najpši način, prvo od ashaba, poslanika, zvala sveme, tabina, potom uh, uleme kroz generacije i stoljeća i molim ga za uđel da nas proši, proživi u društvu sa našim poslanikom, iskrenim, dobrim i šehidima, a divni su oni društvu. Allahu Teala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ižma'in, wa jazakum Allahu khair. Ko ima pitanja vezani za temu prije sabaha budu. Kaže se vraća za šeha imama Šenkitija, poznatog mu fesira, da nije znao u rijale nikako. Da nikada ništa svojim rukom nije kupio prodok. Nikada, da nije znao opće u rijal, nikako, kako to ide, koliko rijala, šta je. Cijeli svoj život je bilo biblioteka i znanje. Samo pisanje, čitanje, izučavanje i tako dalje. Pa znači u ome našem vremenu imamo svijetlih primjera koji su ovaj s kojima smo mi počešćeni jeli, od, od uleme. Šeh Albani ulazi u biblioteku i popne se na stalažu da traži knjigu. Traži neku knjigu da nešto pogleda u njoj pa slučajno, ali stojim na jednoj stalaži s jednom nogom, a na drugoj stalaži s drugom, nakon razapet stoji gore na stalažama. I nakon toga uzme knjigu i vidi knjigu koju dugo nije vidio. I pođe čitati u toj knjizi, uopće nju ne traži. I tri sahata ostane čitajući knjigu tako gore na tim nestala i zaboravi gdje je. I tek onda nakon toga skuži gdje je i šta je da zamijeni knjigu nakon toga da traži. I tako, vjerujte, primjeri su brojni u savremenoj znači u Lemi kako su stitali znanje i kako su ulagali trud na tome putu Pa molimo Allaha te barake od tala da nas proživi bar u društvu sa njima zato što ih volimo. A gdje su naša djela od njihovih djela? Ja ne znam ko je je da u ovo doba pred odmor kada odlazimo u Bosnu, možemo povući paralele u radu sa bosanskim džematima, mislim na ovu našu sahvu, dolazi dolaze ko servirane od neku teme koje svađaju braću supružnike jednostavno na slabe, a to su više ženstvo jedne godine pa utihne, pa liječenje sihra, svi se razbole, pa državljanstvo, pa tekfir i, i tako dalje. Ovog nema u islamskoj zajednici u BiH, da li je to zato što smo mi, zato što mi nemamo duhovnog vođu, svako sluša koga hoće odaja, a oni ipak preko svojih hođa u džamijama slušaju rejs. Prvo, ovaj, tačno je da znači dešavaju se stvari koje oduzimaju nama snagu i a, ponekad čovjek možda klone duhom a, a da ne kažemo svojim tijelom kada vidi probleme znači koji se dešavaju na davetskom polju no međutim ovdje recimo ima stvari koje nas ne bi smjele posvađati a to je recimo stvar više ženstva koja je propisana šerijatom, a ne bi to smio, smio biti razlog svađe među nama, među supružnicima, to ima svoje propise i pravila, kao što ima i tekfir svoje propise i svoje pravila, kao što ima i lečenje sihra svoje propise i svoje pravila. Pa kada se te stvari uzmu globalno ili bez ikakvih pravila, onda dođe do svađe. Kada čovjek svaki dan ženi govori, spomenuje pa pet puta kako će ženiti mlađu, Ona ima 40 godina, on kaže kako dovesti jedno do 18. Pa je to 10 puta nabiješ na noz dnevno, mora dojde svađe, to je stvar logična i jasna. Ili pričaš to 10 godina da ćeš se ženiti, a 10 godina su dugovima. nije pričaš kako ćeš se ženiti. I znaš da to nisu stanje, ali je bitno znači da je provo, provo, provociraš, da diraš u njene emocije i tako dalje. To je znači pogrešan, a, pogrešan znači korištenje ovih šarijetskih normi i propisa. To, da li islamska zajednica nema problema s ove strane, a, no međutim imaju brojne druge probleme. Ali sigurno da se mnogi ovi problemi kojima se susrećemo mogu liječiti, liječiti na način da znamo, da imamo znači, skupinu daja kojima se vraćamo u našim razilaženjima, savjete tražimo, kako ćemo postupiti, kako ćemo uraditi u datoj situaciji i tako dalje. Sigurno da objedimanjem znači, jednog pravljenja, jednog, jednog, jednog velikog džemata, da se mnogu prevazići te mnoge razmirice i nesuglasice koje se znači dešavaju ili eventualni problemi koji se pojave kao, na primjer, ovi koji su ovdje, koji su ovdje spomenuti. I braćo, poslanik za osam kaže, jedu Allahi alel džema'a. To je hadis koji je dobar, prenosi ga Ibn Omar, Ibn Abbas i drugi kod Tirmizije. Ovaj, da je Allahova ruka na džema'atom. I gdje god te ljudi cijepaju, gdje god ljudi deru i paraju džemat i razaraju ga, tu Allah žao ne da bereketa. Tako i mi ova naša dava treba da je džemat. I treba znači da se zna ko se sluša, ko se pita, ko se savjetuje, sa kim i tako dalje. Ne da ljudi znači rade po, po svome i onda nakon toga pripisuju riječi ovome ili onome, pa ćete naći čovjeka da uradi najveću možda glupost koja šteti ovoj davi i nakon toga kaže ja sam to zaključio iz riječi toga i toga i sveš o tome.